Nous, on a ici mon grand, ancien grand-grand-père, c'était le premier maire de Briec. Ah ouais donc Jean les, les, les sont sur Guilvite depuis très ouais, longtemps. Oui, depuis 1900, 1840 et quelques. Ah ouais En 48, ouais, bah, qu'on a fait la maison, 1848. 1848. 1848. La date est